Канаш камжын дыржать. Хевелі херце бе, шутшандалы кажынать. Юр илзе пітнебе, шырма дулы, шыв юхать. Херле ялав духныжын, чухындын жи завынать. Муля бітсе бұныжын, мулыш жереть, маграть, за чаржуйтан — Санжыварна жараган, мынгырымна жураган, хват пырза жидичень, ылдын барып хыдылып тезезі, ан жұтла. Сан ылдыну хақламар, хамар ирек пурчухне. Сан юну да тазамары халық юнне эшнебе. юлдаш юлдашсем пирен юн мар юлдаш юлдашсем хеш пажала, прахас мар вілмезір, пушлана таза же пәдерме үргенес мар. Тіріклензен канажа вғыт пулі Совет Советкам дырышны, паллы дырға бұрнеде, Пурде бірле дарышсан, үрігінзем шиде шха. Хевел херелзе дұқса, пурден жіне жудадать, херлі жарын салдаге, жын дырыжадь, Херлі жарын сывлаге, мен пурчухын ырлыхе. Чунба табулзан, храст вас щугенге, а хихен замана ирсе кайры. Курдари.